Saruna ar bīskapu par aktuālā baznīcā un ārpus tās. Labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un saruna ar bīskapu, un šajā reizē ar mums ir Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Labdien, vai slavēts Jēzus Kristus? Mūžīgi mūžos, amen. Ja es varu palūgt pienākt drusku tuvāk mikrofonam, labi, tā lai jā. labāk sadien. <laughs> Rādījumā arī klausītāji, jums jau ir labi zinām šī raidījuma struktūra, un tā ir iespēja aprunāties ar kādu no Latvijas bīskapiem, lai pārunātu, uzzinātu, Eh, pa lielam par to, ar ko te biskapī nodarbojas vai par ko raizējas, ja <laughs> gribas tā varbūt tās teikt, vai kas nodarbina prātus un, un ikdienu, eh, tādas aktuālākās tēmas, par kurām arī ehm, ticīgos gribat eh, painformēt. Varbūt tās ar to mēs varam arī sākt, bet pirms mēs sākam un dodam vārdu arhīviskapam, gribu atgādināt, kādā arī jūs varat iesaistīties šajā ēterā, sūtot savu uh, jautājumu vai zvanot ēterā. Īziņu telefona numurs 266 77 272, bet zvanījam 679 691 31. Un eh, uzreiz ķeramies pie lietas un jautājums tad arhibīskapam, eh, kas ir tas, ar ko jūs šobrīd nodarbināts esat? Eh, ko jūs varat, ar ko varat padalīties vai ar ko vēlaties padalīties ar klausītājiem? Nu, to nodarbību lokus ir ļoti plašs, protams, ir, eh, jo tomēr nu, baznīca tā ir tāda plaša realitāte. Mums ir mācību iestādes, mums ir, kā saka, mēdī kaut kādi. E, tad mums ir draudzes, ir priesteri, ir, mm, ar vārdu sakot, ir daudz visa kā, ir visādi tur renovācijas, remonti, celtniecība, uh, ļoti daudz to jomu, un tad, protams, arī ir tā komunikācija ar sabiedrību uz āru, visādi pasākumi, uz kuriem mani aicina, tad man ir tie starptautiskie pienākumi. Ar vārdu sakot, visu laiku man vajag tā kā monitorēt un, un vērtēt prioritātes. Tātad, ko, ko es varēšu izdarīt, kam es varu veltīt laiku, kam, kam nē. Bet, protams, tā, tas galvenais ir tas, tas galvenais uzdevums, kas ir baznīca un kāpēc vispār baznīca pastāv, tas ir, lai izplatītu Dieva valstību apkārtējā sabiedrībā un, un eh, ko tas ietver sevī. Eh, tas ietver, eh, nu, pirmkārt, Jēzus jau teica, ka tā, tā atpazīšanas zīme par viņa mācekļiem būs viņu savstarpējā mīlestība Un es domāju, ar to ir diezgan grūti, jo tad, ja ir tā savstarpējā mīlestība, ir vienotība, tad ir gatavība tā kā piekāpties, un tas, ko Rainis ir teicis, ka pacel citu un tu celsies pats. Es domāju, ka mums tādā nacionālajā raksturā uh, Es domāju, ka viņš bija tāds sava veida pravietis, jo nu, ir tas teiciens, ka labākās brokastis tas ir, <laughs> tas ir mūsu tuvākais. Jā. <laughs> E, tādā ziņā, ka ja kāds kāpj kokā, tad, tad ir tā vietā, lai tad, kad viņam tur ir grūti, tad tā vietā, lai viņam palīdzētu tur parāpties augstāk, viņu raujais kājas nost. Nu, nu ir tāds iespējas, jā. Uh, Un, protams, kā draudzēs jau arī, mm, nu, draudzes, eh, draudzu cilvēki, viņi nāk no mūsu sabiedrības un, eh, un arī, kā saka, mēs esam ieauguši tajā Latvijas augsnē. Un eh, tas, es teiktu, lielāk, viens no lielākajiem izaicinājumiem, tas ir tas priekšnosacījums, lai baznīca varētu veikt sekmīgi savu misiju, tas ir, tā ir sadarbība, tā ir komanda, labā nozīmē komanda eh, katrā draudzē. Eh, protams, komandas galva ir prāvests, priesteris, eh, bet, piemēram, vakar mēs priesteru konferencē mums tieši bija divas, var teikt, lekcijas par komandas darbu, mm. par to, kādā veidā izveidot komandu, kādi ir tie darbības principi, kādas ir tās iezīmes cilvēkam, kuras ir vajadzīgas, lai, lai viņš varētu komandā strādāt. Un e, interesanti, tur tika nosauktas trīs. Pirmā ir pazemība. E, otrā ir, otrā ir e, nu, tāda, ka cilvēkam sirds deg, var teikt, tāda, tāda dedzība, vēlme, vēlme strādāt. Un, Trešā ir gudrība. Ja pietrūkst vienas no tām, tad uh, cilvēks nav spējīgs strādāt komandā. Un vēl trakāk ir, ja pietrūks divu. Nu, jā, uh, jā. Nu, tādā ziņā, ka patiešām uh, tas, ko Svētais Pāvils saka, bet turiet viens otru augstāku par sevi. Mm Vai tā kā Jānis Kristītājs teica, ka viņam ir jāaug, man jāiet mazumā. Es domāju, ar to ir tā diezgan pagrūti, jo tāds nu, konkurences gars ir diezgan spēcīgi jūtams bieži vien, uh, Vai, un, eh, ja drīkst prasīt, vai tas, ir, eh, vai tas ir, jūs runājat tieši par priesteriem vai kopumā par tādu kristīgo Es runāju vidu? kopumā, es runāju kopumā, es runāju arī, piemēram, draudzē, ka draudzē, nu pats esmu novērojis eh, tādas, es teiktu pat traģiskaina, kad, kad viens cilvēks uzurpē varu draudzē, varbūt pietuvināts prāvestam, mm -hmm bet viņš uzurpē varu un viņš citus pilnīgi stum laukā un neļauj citiem darboties. Vai ne, viņš pats grib visu kontrolēt un visu darīt. Un tik līdz viņu sāk tā kā mazliet ierobežot, tā viņš nozūt, ka noput vienu un vispār nerādās vairāk baznīcā. Nu, tad līdz ar to tas parāda, kāda ir bijusi viņa īstā motivācija, ka nevis kalpot, bet valdīt. <laughs> Eh, nu, nu, arī tādiem ir jau. <laughs> jā, līdz ar to nu, tas lielais izaicinājums ir uh, veidot draudžu, lūk šīs komandas pastoro, jo ir ekonomiskajai padomē ir jābūt, mhm. ir jābūt pastorālajai padomē, nu, mums tas viss ir aizmetņos. Es priesterus aicinu, lai tā kā veido, jo tur var būt arī tā, ka e, nebūt nebūtu tas, kurš uzreiz nāk un saka, jā, es gribu, un, un pirmais, kurš atsaucās, ka viņš būs tas īstais. Varbūt tas īstais būs tas, kurš kautrīgi sēž tur kaut kur stūrītī pēdējā vietā, un viņš neuzbāžas, bet, bet ir svarīgi viņu tā kā atpazīt. Jo e, mana dziļā kā pārliecība par šo sinodālo ceļu, par ko, kā mēs teikt, cepamies jau pāris gadus – un kura kulminācija būs rudenī, visu oktobri man atkal būs jāpavada mhm, Romā mhm. E, to otro sinodā, sinodas mēnesi, ka tas ir, viņš ir vers uz misiju, viņa mērķis ir misija, un ko nozīmē misija? Lai katrs ticīgais atklāja šo savu aicinājumu uz līdzdalību uh, evaņģēlija izplatīšanā, Dieva valstības izplatīšanā apkārtējā sabiedrībā, apkārtējā pasaulē. Un tur ir neaizstājama loma arī priesterim un arī draudzes, teiksim, nu, kaut kādam aktīvam, ka ievērot tā kā paskatīties uz katru cilvēku, kas ir draudzē, un katram tā kā palīdzēt atrast viņa vietu, jo e, draudze viņa ir kā tāds dzīves organisms, kurā ir tie dažādie locekļi, nu kā mūsu cilvēka ķermenis. Un tas ir man šķiet arī tik ļoti evaņģēliski, jau pats Jēzus lūdzās, lai visi būtu viens, tādu vienotību veidot šajā Jā. mācekļu sekotāju uh, starpā, bet, e, bet tad arī uh, Eh, es tā klausos, eh, priesteri Marija jābūt ļoti mm, labi apmācītam, kā, lai viņš varētu to uh, pats organizēt un darīt, jo, jo ja, ja tas iztrūks, tad viņam būs grūti atkal. Jā, tur ir e, divi priekšnosacījumi. Pirmais un tas pamatpriekšnosacījums, ka viņam jābūt atzimušam svētajā, svētajā garā, vai ne? <laughs> Ka viņam jābūt garīgam, gara cilvēkam, kurš meklē dieva prātu, bet nevis kaut kādu savu pašizpausmi, vai ne? Un e, tālāk, e, nu jā, un tad, tad ja viņam ir tas, tad viņam vajadzīgas vēl prasmes, viņam vajadzīga izglītība, sagatavotība, un kāpēc mēs vakar tieši saorganizējām šo apmācību priesteriem? Tāpēc, ka, diemžēl, uh, nu, mūsu izglītības sistēma, seminārā, kaut ko tādu garīgajā seminārā, var teikt, mums par to nemācīja. Ne? Tur bija citas, citas kaut kādas. E, es jau gribu teikt, ka tēmas. tas laikam ir vispār ne tikai Rīgas seminārā, bet kopumā. Es domāju, tas, ka jā, e, tas nav tā, tas, nepievērs vērību šādiem aspektiem. Tas nav tā saucamajā kurikulum vite, mm -hmm. kurikulum tajā apmācību jā, programmā, jā. un par to mēs runājām pagājušajā sinodē pirmajā sinodas daļā. Es par to iestājos ļoti enerģiski, e, un man arī bija, e, varbūt manā grupā, pie mana galda nebija atbalsta, bet pie citiem galdiem izrādās citi arī par to bija cīnījušies, jo gala dokumentā tika iekļauts teksts, ka eh, semināra programma ir jāuzlabo, ka tur kaut kas ir, eh, tur ir iztrūkumi. Jo patiešām, ka mūsu priesteri, viņi vienkārši nav sagatavoti, nav gatavoti darbam komandā, lai veidotu komandu draudzē, lai veidotu ap sevi komandu. Viņi ir mācīti teikt homīlijas, kā saka, sprediķot, uh, Eh, svinēt svēto misi, svinēt sakramentus, nu, daudz ko, bet tieši šit, šo specifisko jomu, kas šobrīd ir izšķiroši svarīga, nu, izrādās tur nav, cik nu katrs tur pats uz savu roku uh, kaut kā ir mēģinājis varbūt kaut ko pamācīties vai... vai kuram sanāk dabiski vai... vai kuram dabiski ie, sanāk. Dzīvi kaut kā iemācis. <laughs> jā, jā, līdz ar to tas ir ļoti svarīgi priesteriem, bet tas ir ļoti svarīgi arī šiem draudžu aktīvajiem cilvēkiem, kustību, mhm. teiksim, animatoriem, kustību līderiem, jo, es teiktu, tas ahilēja papēdis ir tad, ja... Uh, E, mums ir spēcīgs līderis, nu, piemēram, priesteris draudzē, bet viņš pats visu dara, mhm. visu nosaka, visi pārējie tikai izpilda viņa rīkojumus. Mm, tad tā nav komanda, tā nav komanda. Uh, Un atkal, vai arī, kad viņš nevada, bet ļauj, nu, kā jau teicu, tur parādās viens vai tur jā, jā. labākajā gadījumā divi, un tad viņi tur visu nosaka un atkal neļauj citiem izpausties. Bet svarīgi ir uh, svarīgi ir katru tā kā iesaistīt katru, vai ne? Un, un tas ir, ir tas sinotālais ceļš, principā. Tas ne? ir sinotālais tas, e, ceļš. Tas, mēs visu laiku jautājām sev, kā, kas vispār, kā to saprast, kas tas tāds ir, bet te, principā, jūs devāt tas, ļoti tas... E, konkrētu atbildi, ka tas mācīt, kā savstarpēji sadarboties un komandu veidot, un kā, kom, kā kopībā strādāt, darboties. Jā, un tas ir <clears throat> es to minēju mm, attiecībā par priesteri, ka priekšnosacījums, un par to es pateicu arī sinodē un pāvesta klātbūtnē, un atzīšos dabūju aplausus pēc tam, kad es norunāju savu cik tur laikam triju minūšu uzrunu, e, jo pāvests e, e, lieto tādu vārdu autoreferenciālitā, tādu ka cilvēks ir pats uz sevi tā kā orientēts, viņš pats sevi ir atskaites punkts, ka tas mhm. nav, nu, ka tas nav, tas pa, tā, nav tā pareizā pieeja. Un es teicu, ka, lūk, cilvēks ir pats sev par atskaites punktu un pats sev tad par to kaut kādu kritēriju, kā vērtēt visu apkārtēju realitāti, tad, ja viņš nav, tā kā, nav izdzīvojis kerigmu, viņš nav izdzīvojis to, ka es esmu grēcinieks, kuram ir vajadzīga piedošana, un ka šī piedošana man tiek dota caur Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos un caur svētā gara saņemšanu, vai ne? Kad tu šito tā kā, kā mēs teikt, līdz aknām izdzīvo, kad, kad tu saproti, ka uh, tas, ko Jēzus saka, bez manis jūs nekā nevarat. Ne? Un viņš saka, kad es aiziešu, es jums atsūtīšu iepriecinātāju svēto garu, kurš jums paskaidros visu, un viņš jums atgādinās, ko es esmu teicis, un paskaidros jums visu. Lūk, priekšnosacījums, lai varētu veidoties laba komanda draudzē, ir šī dziļā atgriešanās un šī, šī e, izvēle, ka es pieņemu lēmumu, ka manas dzīves centrā būs Jēzus Kristus, ka es vairs nevēlos turēt savas dzīves stūri savās rokās. Es, atz, es esmu atklājis, ka esmu grēcinieks, pats es sevi no tiem grēkiem nevaru nomazgāt, man ir vajadzīgs glābējs, man ir vajadzīgs pestītājs, man ir vajadzīgs Jēzus Kristus, un viņš ar savu, tātad to, ko viņš ir izdarījis, ka viņš mani atbrīvo no mana grēka, un tikai šajā paklausībā viņam, šajā saiknē ar viņu, es varu tālāk iet un arī kalpot, un tad, un tad viss nostājas savās vietās. Ja nav šis, tad būs ambīciju cīņa, tad būs intrigas draudzē, tad būs raušanās kājas lejā, ja kāds tur kāpj kokā un tā tālāk. Bet tas arī nozīmē, ka eh, mēs atzīstam, ka kaut kas nav kārtībā. Eh, tas, ko jūs sakat, tagad liek domāt, nu nav kārtībā. Nu, lietas, nu nav kārtībā, nē, nu, nu mēs redzam, nu nav. Nu, protams, es teikšu tā, ka es pazīstu savus priesterus un katrs cenšas, cik var un dara, ko var, viens vairāk, otrs mazāk, katrs kaut kā cīnās, bet, bet es domāju, ka abi, abi šie momenti, gan šī atgriešanās, tā, tā, tā, tas pamats, Es domāju, līdz mūža beigām tur būs ko darīt līdz mūža beigām, jo, kā svētais nu, Pāvils saka, mhm. nav neviena bezgrēcīga. Tikai Jēzus Kristus ir bezgrēcīgs, nu un vēl viņa māte. <laughs> nu tā, pārējie, nu pasaulē ir grēkā kritusi, un mēs arī cīnamies katru dienu ar grēku, ar tas vecais Ādams, kā es saku, es par to esmu, nu, bijis, nu, ļoti pārsteigts, nevienreiz vien savā dzīvē, jo liekas, nu jā, nu tu ar satriektu sirdi nāc pie Dieva, tu nožēlo tur savus grēkus un liekas, nu visas, kungs, es tev atdevu savu sirdi, jau atvēros līdz galam kapitulēju, ir pilnīgs miers un liekas, tas ir uz visiem laikiem, vai ne? Nākošā rītā piecelies – Skaties, tas vecais Ādams pilnā spārā jau klauvē tev pie durvīm un jau mēģina par tevi valdīt, vai ne? Un viss jāsāk no gala. Nu jā, un eh, man šķiet, eh, pirmie kristieši runāja par ceļu, vai ne kristietību, kā tādu kristiešu ceļš, eh, norādot uz to, ko nepabeigtību, kad, nu, procesu, kam Proces. jāiet cauri, vai ne, un, Un, un vēlreiz ļoti skaisti to parādījāt, arī baznīcas ietverā, ka tam ir tam jānotiek arī šim ceļam, jā, jābūt, jāiet šis ceļš, jo nevar citādāk. Tik līdz mēs pārstājam iet atgriešanās ceļu un zaudējam šo nostāju, tā viss sākas stagnācija, sākas ambīciju cīņas, mēģinājums pakļaut citus un sekošana savām kaut kādām idejām vai ne. Bet ko jūs sakat, kā kā tagad eh, panākt to atgriešanos, jeb to, ka cilvēks vispār saprot, ka nu, tā turpināt nevar? Šeit, protams, tā pirmām kārtām tā ir cilvēka paša pieredze, un ehm, nu, par to tiek, teiksim, pieredzējuši garīgās dzīves cīnītāji, viņi saka, cilvēkam jānokāpj līdz apakšai, līdz, līdz lejam, līdz dibenam, lai viņš tā kā nu, atklāja to, to savu nespēju, tomēr to grēku ar saviem spēkiem uzvarēt. Tas ir tas personīgais tā kā, ceļš. Uh, bet nu, jādod piedāvājums cilvēkiem. Un tie piedāvājumi, nu, paldies Dievam, mums tomēr viņi ir. Mm. Nu, piemēram, jums, jezuītiem, ir svētā Ignācija garīgie vingrinājumi, kas eh, pirmā nedēļa, nu, tur ir četras nedēļas, tātad normālā gadījumā, kas sadalītas četriem gadiem parasti, jā, gadā vienu nedēļu. Un pirmais tas ir pamats, vai ne? Tas ir tieši tiek izdzīvots, tas ir garīgo vingrinājumu pamats tā ir atgriešanās, vai ne? Un tikai pēc tam seko jau otrajā mhm. nedēļā nu, mhm. aicinājums, vai ne? Ka tu e, tā kā mēģini atklāt, uz ko tad Dievs tevi aicina, bet sākumā tev jāsakonfrontējas ar, mhm. ar grēka realitāti tavā dzīvē. Tālāk ir, piemēram, alfa kursi. E, alfa kursi tas ir ļoti labs instruments, es teiktu pasaulē, viņš ir kļuvis ļoti ejošs, To mūsu brāļi anglikāņi ir izdomājuši e, Lielbritānijā, bet tas šobrīd ir aizgājis pa visām konfesijām. Un tas ir ļoti labs veids, kā cilvēku no ielas faktiski var aicināt, tāpēc bieži vien viņi pat nenotiek baznīcas telpās, jo ir tādi, kuri baidās pārkāpt baznīcas slieksni vai ienākt baznīcas telpās, viņiem ir kaut kādi, kā saka, aizspriedumi vai ievainojumi. Uh, Un tad tur kaut kādās astoņās vai desmit tikšanās, un tur pakāpeniski tiek mūsdienu cilvēkam saprotamā valodā tiek tā kā skaidrots, kas ir kristietība, un, eh, bet ne tikai tīri racionāli, bet tā ir iespēja piedzīvot kopienu, mhm. piedzīvot, es teiktu, tur ir, lai alfa kursi varētu notikt, ir vajadzīga komanda. Jo viens tāds ļoti būtisks moments ir, ka ik viens dalībnieks tiek pieņemts tāds, kāds viņš ir. Viņu nemēģina uzreiz pamācīt, uzreiz viņu pārtaisīt pa savam, e, jo, nu, es teiktu, draudzēs tāds pirmdzimtais grēks mums ir – ka, ja cilvēks kāds parādās, tad viņu uzreiz mēģina izveidot pēc sava attēla un līdzības, vai ne? Un pēc tā, kā, kā es uzskatu, kādam viņam būtu jābūt alfa kursos, tā ir, tas ir dzelžains priekšnosacījums, ka ik viens tiek pieņemts tāds, kāds viņš ir, un viņam ir tiesības izteikties, reaģējot nu, uz to, piemēram, tēmu, kas izskanēja, tiesības pat, ja viņš runā muļķības, viņu nepārtrauc, viņu uzklausa. Un e, tas ir mans, nezinu, pēdējā gada vai pēdējo pāris gadu atklājums, kad es tā varu teikt ar iekšēju skatu to skaidri ierodzu. Es saku, tuvāk mīlestība sākas no tā, ka mēs pieņemam otru tāds, kāds viņš ir, nemēģinot viņu pārtaisīt. Nu jā, tas arī ļoti grūts uzdevums, <laughs> jo Jo tas ir tik cilvēcīgi, nu, kad mēs gribam tomēr un pamācīt un pāraudzināt un visu citu izdarīt. It kā labu gribot, labu, bet, protams, sli, jā. bet slikti sanāk, <laughs> bet caur to mēs viņu tā kā atgrūžam, jo cilvēki, mūsdienu cilvēks, viņš, teiksim, mūsdienu tajā rietumu civilizācijā faktiski par augstāko vērtību tagad ir izsludināta brīvība. Hmm. Un ja mēs otra brīvību tā kā cenšamies viņu ierobežot, uzspiest savu, nu tad viņš momentā novēršas, jā. Iemīlēt pārmaiņās, kaut kur lasīja kaut ko tam līdzīgi, nevis, nevis eh, ar represīvām metodēm iemācīt vai panākt pārmaiņas, bet eh, tas bija domāts gan attiecībā uz ģimenes cilvēkiem, bet iemīle otrai pusē sievai, piemēram, mēs iemīlēt vīru pārmaiņās, un ja, ja būs mhm. tā mīlestība, viņa būs arī gatavību un vēlmi mainīties, jo tas jau arī jāatzīst, ir vajadzīgs. Nē, nu, protams, nē, <laughs> nē, protams, bet te iedvesmot uz pārmaiņām nu, un tā, dot liecību tā. par to, ka Dievs mani ir pārveidojis, vai ne, varu padalīties ar manu pieredzi, un tur nav tad nekāda spiediena, es vienkārši atveros, Jā un pastāstu viņam, un, un tas var viņu iedvesmot uz pārmaiņu, bet ja viņam jau ir jautājums, ir vēlme mainīties, gatavība, tad lūdzu, tad es varu viņam arī, nu, pastāst, kā saka, spērt soli tālāk. Un tā ir, uh, Nu, savā laikā, vēl, kad biju garīgajā seminārā, mācījos, tad vasarā man iznāca vadīt tādu semināru par evanģelizāciju, nu, nodarbības evanģelizācijas skolā. Mhm. Un tad tur interesanti, tā klasiskā schēma ir tāda, teiksim, tad, kad tu vēlies evanģelizēt otru cilvēku, jo starp citu arī ar priesteriem ir bijis tā, ka priesteri saka, ka nu jā, ja man tagad jāiet uz ielas kādu noevangelizēt, es nezinu, ko ar viņu darīt, kā, kā to darīt. Viņš, priesteris zina, kā, nezinu, e, sagatavot sakramentiem, e, laulībām, kristībām, bet, bet nezina, kā, ko nozīmē noevangelizēt, un tur ideja tāda, ka pirmais tā ir kontakta nodibināšana. Vienkārši, lai cilvēkam parādās, nu, kaut kāda uh, atvērtība, lai iegūtu viņa uzticību, teiksim tā, mhm. kaut kādā ziņā. Tālāk tā ir liecība, personīgā liecība, kad es pastāstu, ko Dievs darīs manā dzīvē. Un, protams, to var nu, pielāgot konkrētajai, konkrētajai situācijai, vai nē, ja mēs redzam, nu, kāda ir cilvēka situācija. Un tikai tad, kad jau ir redzam, ka tā liecība, ka cilvēks ir atvēries uz to liecību un ka viņam sāks iekalas tecēt, ne, un viņš arī grib. Tikai tad viņam var pavēstīt karīgumu. Un, un, kā saka, tādu vēstījumu iedot sistemātiskāku, jau izklāstu. Jā. Un tad, ja viņš atverās uz to, tad ir lūk šī atvēršanās, nu tas, ko mūsu brāļi protestanti, viņi to atstrādājuši, man liekas, līdz perfektumam gandrīz, uh, pieņemt Jēzu kā savu pestītāju. Jēzus pieņemšana, un tad, kad viņš ir pieņēmis šo lēmumu, ka es vēlos savu dzīvi atdot Jēzum, atdot viņam savas dzīves stūri un, un būt jau ar viņu sadraudzībā tālāk iet, pēc tam ir, var teikt, pamācība, ka, jā, lasi svētos rakstus, lūdzies e, un ej uz draudzi un iesakņojies draudzē. Nu jā, un tas jau nāk. Jā. Un kalpo, un kalpo. Koinonija, tātad kopība, draudzē, diakonija un leiturgija. liturgija. Lieliski, es domāju, šis ir brīdis, lai aiziet mazā eh, muzikālā pauzītē, atgriezīsimies un tad paturpināsim šo sarunu, varbūt tās arī par citu uh, aspektu uh, eh, šīm, šīm tematikām, bet tas jau pēc, pēc muzikālās pauzītes. Es redzu jūru šaucot un dzirdu putnu siedām, zinu tie dod. Godu tev, Dievs, kad es redzu mežus plašos, plašās debesis un jūru, zinu tava mīlestībā daudz plašāk. sirdu putnas dziedam, zinu tie dod, godu tev Dievs, kad es redzu mežus plašos, plašās debesis un jūru, zinu tava mīlestībā daudz plašākā. Tu visu, kas apkārt man, esi radījis savā vārdā, celšos plašās debesis un jūru, cik tava mīlestība daudz plašākā. Tu visu, kas apkārt man, esi radījis savā varenībā. Un lai mani glābtu tu pie krustam será. glābēs un draugs, tava mīlestībā ir nebeidzamā, tava godība kungs ir neizsakāmā, un tādēļ dziedu tev, tu esi man pīts, tu esi man spēks, mans glābēs un draugs, tava mīlestībā ir nebeidzamā, tava godība kungs ir neizsakāmā. godībā kungs ir neizsakāmā. Jūs klausāties raidījumu sarunu ar bīskapu, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījuma arī klausītāji, šeit rādījums sarunā ar bīskapu, un šodien mūsu studijā ir šeit Rīgas arhibīskaps metropolīdzis Pigņevs Stankievičs, slavēts Kristus. Mūžīgi mūžos, amen. Un jau pirms muzikālās pauzes, manuprāt, bija ļoti interesanta un vērtīga saruna par kerigmu un vispār par uh, uzrunāšanu un vajadzību arī veidot attiecības un uh, un nu, grupas darbu vai komandas darbu, lai vispār varētu misiju, baznīcas misiju veikt gan lokāli draudzēs, gan ar plašākā, protams, līmenī. Bet varbūt tās paturpinot par nedaudz citu aspektu, gribētos sarunu vērst tā kā esam rādījumi arī studijā, jūs arī pieminējāt mēdījus, kuri attīstās aizvien vairāk arī baznīcas ietvaros, parunāt par mēdīju lomu, par to, kā, kā mēs varam aizsniegt ja veikt šo mūsu misiju evangelizāciju arī ar mēdīju starpniecību, kas manī būtiski varbūt tās ir saprast, jo ik pa brītiņam parādās tie jūtīgie jautājumi, varbūt ne mums obligāti radio ietvaros, bet ik pa brītiņam sabiedrībā vai ik pa brītiņam pāvis kaut ko pasaka un tādas tēmas, kas sašūmē, izraisa tādu uh, kaut kādu um, sarunu un diskusijas un, un karstā, karstas tādas diskusijas. Mans tas jautājums ir, kā mēs varam vispār veidot sarunu par tiem jūtīgiem jautājumiem. Un, lai arī tas varbūt tās nav pats jūtīgākais, tomēr tuvojas arī Eiropas eh, parlamenta vēlēšanas, man šķiet arī par to mums jāmāk runāt un, un jāmāk saprast, kā mēs pieņemam lēmumus, par ko balsojam un tā tālāk, vai ne? Jā, runājot par vēlēšanām, tad, protams, katra kristieša pienākums ir iet uz vēlēšanām un balsot. Tas ir mūsu pilsoniskais pienākums, eh, kas, var teikt, sirdsapziņā ir saistošs. Tātad jūs iesiet balsot? Iešu balsot, Un jā. tikai balstoties uz to, ka tas ir sirdsapziņā saistošs, vai ir vēl kāda argumenta, kāpēc jūs... Nē, eh, nu tāpēc, ka mēs līdzveidojam sabiedrību, mēs izvēlamies mūsu priekšstāvjus, kuri pēc tam noteiks mūsu, nu teiksim, Latvijā, Latvijas politiku vai arī tur Eiropā, Eiropas Savienībā. Un eh, tad, kad Mm, tad, kad mēs ejam vēlēt, nu tad eh, es aicinu rūpīgi izvērtēt tos sarakstus. Un patiesībā ne tik daudz varbūt pat par partijām, cik par personībām, jo, eh, kā mans priekšgājējs savā laikā teica, katoļi ir visās partijās. Ne? Nu labi, nevienmēr viņi tur balso visi kā saskaņā ar katolisko eh, mācību, nu tas ir cits jautājums, bet, nu, uh, lai tas paliek uz viņu sirdsapziņas, bet katrā ziņā eh, aicinu izvērtēt kandidātus, nu, izvēlēties to varbūt partiju, kas jums tuvāka, un tad skatīties, kādi ir tie uzvārdi un uh, Nu, es ieteiktu tā, ka tie, kuri nav apsmērējušies, neklausīties uz viņu vārdiem, jo tie vārdi bieži vien ir, nu, kā mēs jau zinām, nu, kā var, ne, kā var nesolīt, vai ne, un pēc tam aizmirst visu pēc, eh, tūlīt pēc vēlēšanām. Eh, nu, tie, kuri vienkārši runā tukšu, bet pēc tam viņu darbi neatbilst, eh, neatbilst vai tam. pilnīgi pretēji pat jā. atsevišķos gadījumos jā. arī to piedzīvoja. Jā, vai pat pilnīgi pretēji. Nu, līdz ar to skatīt skatīties uz cilvēku, mēģināt izvērtēt, ko viņš jau ir izdarījis savas dzīves laikā. Un, nu, jā, un tad ar tādu pilnīgu atbildības sajūtu viņu, e, kā saka, m, e, balsot par viņu un nebaidīties likt plusiņus un mīnusiņus, jo tādā veidā mēs tomēr, kā mm. jau pieredze rāda, varam diezgan spēcīgi ietekmēt. Tad, tad astotajā um, jūnijā, tas ir šo sestdienu, jau ir tā galvenā diena, kad mēs no rīta līdz vakaram varam uh, izdarīt savu izvēli, un visi tiek arī katoļi un vispār kristieši, kas šobrīd mūs klausās, iet un darīt savu iet un, pienākumu. Jā, iet un darīt, un tagad paskatīsimies, jā, pirmais tas ir, es teiktu, godīgums, cilvēka godīgums, un otrais, nu, mēs zinām, kāda ir demografiskā situācija Latvijā. Mm. Ir vienkārši traģiska, kāda ir ģimenes situācija, arī faktiski diezgan traģiska. Līdz ar to nu, tomēr aicinu atbalstīt tos, kuri e, ir gatavi rūpēties par ģimeni, kuri e, ir gatavi rūpēties par kopīgo labumu, par valstī ilgtermiņā, kuri nav baidījušies varbūt pieņemt arī kādus drosmīgus lēmumus. Politiķi no tādiem parasti baidās, kā mēs redzam. E, un kas e, tomēr domā arī par tiem, kuri ir tajā vis, vistrūcīgāko, visneaizsargātāko statusā. Uh, Un es teiktu, tomēr arī ir svarīgi domāt par mūsu vidējā slāņa vidusšķiras tādu uh, atbalstīšanu, jo vidusšķira, nu tā ir tā, es teiktu, bāze sabiedrības, viņa ilgtermiņā valsts var būt stipra un arī demokrātija var būt stipra, pilsoniskā sabiedrība, kā saka, veidosies tad, ja ir uh, spēcīgs vidusslānis arī. Nu jā, un visu to atbalstu sniegt, lai tas notiktu, vai ne? Bet uh, mums laiks arī skrien ātri ārā un gribas tomēr vēl pieķerties tai tematikai, kas ir ar mēdījiem saistīti un, un, un, un katoļu mēģi, mēdīja ir, protams, šeit. Jā, nu neveltīgi, neveltīgi mēdījus sauc par ceturto varu. Un eh, šobrīd mēdījiem ir milzīga ietekme sabiedrībā, uh, Un es ļoti priecājos par to, ka mums jau desmit gadi tagad, jā. Radio. Nākošā sezona, nu, desmitā nu, lūk, sezona. Jau, desmitā jā. sezona, ka mums radioma arī ir, var teikt, nostājies uz kājām un, un darbojas. Uh, nu, mums ir katolis LV, kurš tā pukšķina uz priekšu, var teikt, pamazām. Bet arī labi, labi tā, manuprāt, ir labi. Nē, arī viņš ir, nu, kā saka, atjaunojies un tā, bet šobrīd mums ir iedarbināts viens, viens projekts baznīca, baznīca TV, tas ir ar tiem īsajiem mm -hmm. klipiem, un tur divi entuziasti pie manis atnāca un teica, ka mēs gribam kaut ko da tādu darīt. Es teicu, lūdzu, uz priekšu, un tā lieta ir aizgājusi. Un tad mums ir katoļu televīzijas projekts, e, kuru mēs tā kā mēģinam iedarbināt, jo tomēr tas arī ļoti svarīgi, izmantojot jaunās tehnoloģijas, mhm. izmantojot interneta un interneta, Eh, tehnoloģijas, eh, nu, vajadzētu noklāt visu šo lauciņu, vai ne? Eh, jo mūsdienu sabiedrība, nu, kā arī to, to mēdīju visu telpu, to sauc par uh, nu, par kārtējo kontinentu, vai ne? Ka tas ir, ka tas ir vesels kontinents, kuru baznīca bieži vien, nu, tā kā nav klātesoša, tur neapdzīvo. Nu, mēs tā kā speram soļus, lai mēs būtu tur klāt un lai mēs apdzīvotu to kontinentu, jo e, sevišķi jaunā paudze, jaunieši, pusauģi, viņi Jā. sēž iekšā tur tajos soc tīklos. Līdz ar to ir svarīgi, lai mēs tur esam. Un, e, attiecībā par to komunikāciju un tām sensitīvajām tēmām ir svarīgi, lai mēs ar tādu lielu iejūtību un bez agresivitātes runājam. Jo tas, kas atbaida daudzus cilvēkus arī no, no kristietības, kad viņi ir redzējuši, ka nu, kristieši, kad viņi ar lielu tādu agresivitāti kaut kā e, iestājas par, par nu, kaut ko vai vēl vairāk iestājas pret kaut pret, ko. Jā jo mēs jau to no mūsu puses, man šķiet, dažreiz mēs to uzskatām arī par dedzību galu galā, nu, kad mēs tiešām iestājāmies par, eh, bet, nu, sanāk bieži vien tā vizuāli tas efekts otrādi. Jā, nu, dedzība, protams, ir vajadzīga, skaidrs, ka jābūt dedzīgam, Jēzus bija dedzīgs, Jānis Kristītājs bija dedzīgs un pravieši bija dedzīgi un apustuļi, eh, bet ir svarīgi, lai nesabradātu to otro, tomēr, nu, mūsdienu cilvēks ir ļoti kļuvis jūtīgs par to cilvēka cieņas jautājumu. Ne, mm. ka, lai mēs neaizskaram otra cilvēka cieņu. No vienas puses mums ir jānodot savs vēstījums, ar nenoklusējot un skaidrā veidā, e, bet e, tā, tā robeža ir neaizskart, nesabradāt otra cilvēka cieņu, jo šodien sevišķi tajos sociālajos tīklos, nu tur valda milzīga agresivitāte, milzīga neiecietība un atgādināt par to tuvāk mīlestības, kā saka, pirmo, pirmo etapu, ka pieņemt otru tādu, kāds viņš ir, Eh, respektēt viņa cilvēcisko cieņu, mēģināt stāties ar viņu dialogā. Nu, ja viņš nav gatavs, nu, tad novilkt robežas un viss. Nu, lai viņš, kā saka, lai Dievs viņu svētī un lai viņš pats tiek galā. Vēsturiskie procesi deva mums brīvību, bet <clears throat> tagad ir jāatgriež arī cieņa cilvēkam, <laughs> bez man vai gribas tā teikt, jo, jo kā arī sakat, vai ne, mēs esam izcīnījuši brīvību, uh, Uh, bet, bet eh, šobrīd klibo tas klibo, aspekts, kas ir aiz, klibo, klibo, klibo un no kristiešu puses arī nu, nav bijis viss kārtībā. Un tāpēc ir tādi milzīgi aizvainojumi, bet nu, mums jāmācās, jo mums ir jāmācās izteikt mūsu vēstījumu eh, mūsdienu cilvēkam saprotamā valodā un arī ietērpt saprotamās formās un, un pa tiem kanāliem, kādi mums ir pieejami. Tas, es domāju, ir diezgan liels izaicinājums. Ju, nu, un šī, šī man ir arī būtiski, protams, <laughs> tēma sakarā ar darbu radio, bet eh, ne tikai. Un, eh, un, un man tā šķiet, ka dažreiz tos, tas pieejamā valodā un, un pieejamos veidos mēs saprotam vienkārši palielināt, piemēram, mēdīju skaitu. Un, nu, ir rādījuma arī, ir katolis TV, ir baznīca TV, Jā. ir arī rakstiskais e, mēdījis, caur kuru mēs aizsniedzam, ne, e, mēģinam tā kā da, dažādot tos veidus, veidus e, vai, vai līdzekļus, ar kuriem mēs Jā. aizējam. Bet pati, pats tas satura, kā teikt, valodas izvēle vai, vai kas, uh, Tas savukārt eh, reti kur mainās, un dažbrīd man šķiet, mm, ir, na, ir grūti mainīt tādēļ, kad ir uzreiz ar tā pretreakcija, kas ir tas, ko mums jāsaglabā, kur mēs nedrīkstam nekādā veidā pieļaut nekādu citu veidu, kā to pateikt, uh, un kur, kur atkal mums tieši varbūt tās jādod tā iespēja, jo pretējā gadījumā nu neuztvers līdz galam. Nu jā, nu tas ir, redz, jābūt pašam skaidrībai tam, kurš, kurš vēlas nodot šo, šo vēstījumu, nu kas ir tas kodols, kas ir tā būtība, vai ne, kas ir tas ticības, tās pamatpatiesības un tās pamatvērtības, nu teiksim, desmit baušļi, vai ne, jo pārējais jau ir viņu izvērsums, vai ne, mhm. eh, bet eh, kādā veidā to noformulēt, to jāpārformulē. Es to pat nosaukšu, nosaucu par, ka tas jāpārtūko mūsdienu cilvēka valodā, jo tā terminoloģija, kura skan baznīcā, nu, es to saucu par filozofiski teoloģisko žargonu. Viņš cilvēkam no ārpuses tas neko neizsaka, pilnīgi tie ir vārdi, tas ir tā kā no kosmosa, vai ne? Uh, vai kā ķīniešu valoda, vai ne? Līdz ar to mums tā kā tas jā, jāpārtūko, tas ir viens, un otra vēl ļoti būtiska lieta, kas jāņem vērā, ka ja agrāk tā kā cilvēki bija atvērti uz šo racionālo vēstījumu, tad mūsdienu cilvēkam ir daudz svarīgāka tā, uh, viņam jābūt tai kopības piederības kaut kādai sākumā pieredzei, un tikai tad viņš atverās uz to racionālo. Bet mm. šeit, ja mēs nākam tikai ar racionālo vēstījumu un nedodami uh, nedodot viņam iespēju piedzīvot šo kopības un piederības sajūtu, tad, tad tas mūsu vēstījums viņš vienkārši, nu tā kā zirņi pret sienu, jā, atsitās. Jā. Nevar izlauksties cauri eh, tam barjeram, kas jā, uzstāda jā. aizsardzības mehānismiem, jā, jā, tā eh, kas ir. uzstādīti. Ekscelences, sirsnīgs paldies par šo sarunu. Es domāju, būs tā vērts, lai turpinātu, varbūt es, <laughs> citā, citā formātā vai citā raidījumā arī tā skaitā uh, jo plāns ir eh, nākošajā sezonā druscītiņ vairāk attīstīt šo tematiku, kā mēs vispār veidojam attiecības dialogu šādā ziņā un kā mēs komunicējam eh, šo Jā. mācību, eh, kā saprotu, tā ir tēma, kas ir ārkārtīgi būtiska. Svarīga, visiem, jā, protams, protams. To darīt. Bet šajā reizē gan sirsnieks paldies Eh, un lai veicas ar visām iecerēm un uzdevumiem, tā izskaitā ar, ar komandu veidošanu vai tādas jā, jā. mentalitātes pārveidošanu, mm -hmm. lai, lai, lai ienāktu šis komandas gars vairāk jā. iekšā un ne kritikas gars, <laughs> kas jā. ir tik cilvēcīgi. Paldies jā. arī jums, rādījumā arī klausītāji, kad bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākošajā reizē. Paldies un lai svētī jūs visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Amen. Jūs klausījāties raidījumu sarunā ar bīskapu par aktuālām baznīcā un ārpus tās, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam.